y ¿Y tú eres mando o eres King? Ya rayo, mi alma, pero estoy en todos los lados. Pero, ma, tú tienes cara de que tú sabes quién soy yo. Ven acá, siéntate aquí, siéntate aquí. Chacho, ey, ey, ey, ¿qué es lo que tú quieres saber? ¿El nombre? Le llamo, le llamo, se llama. Ya, usted siempre con lo mismo, brother. Vamos a enfocarnos en lo importante. ¿Cuál es el nombre de la canción? Pero qué nombre, ¿cuál era el que habíamos hablado? A mí me corre verte ir. Esa es la película, vámonos con eh, ese. A mí me corre. no me he olvidado de ti. Desde que lo hicimos aquella noche. Fue mentira de que yo te amaba. Para sentirlo dentro de ti. De tus sentimientos quiero nada. No fue para que te acostumbrara. Pero me llama si quieres sexo. tú sabes que conmigo tú te vas. siempre está triste. Yo no sé para qué tú te envolviste. Te enamoraste y lo cogiste chiste. Cuesta no te diste. Ese daño más tú misma te lo hiciste. Aquí yo siempre te estoy esperando. Yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando. El tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falle. Él no te lo hace como yo y ese es el detalle. Dime que tú quieres que te guaye. Callao que no se entere nadie no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro. Si no te valora, mami, pues yo te valoro. Porque siempre quiero darte con las cuatro manos de oro. Tu diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo. Y tú te mojas cuando te hablo. Y te pongo en cuatro. Mi demonia, te queda o te va, tú estás errónea. Eh, diabólica, se viste toda de negro, gótica. Uh, wow. Ah, uh. Tus nalgas son mi heroína. baby, tú eres una diabla. Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel. Y te quiero en mi cama. Y tú quieres que yo traicione a mi mujer. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita, odio cuando Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia, ese burita demencia. Tú eres mala influencia porque te hicieron pa' mi preferencia. A tu cirujano le mando saludos. No falla que cuando te desnude me quedé mudo. Lo que te tiraron fui el único que pudo. Dile que yo soy el que te date a menudo. Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando. Como me mira cuando te estoy dando. Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso. Conmigo un pasaje sin regreso. Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso. Y mandalo a volar. Es un morón que no te supo valorar. No digas que no porque te puedes juzgar. Esto que tengo aquí tú tienes que probar. Él habla mucho y no sabe cómo moverte. Esta falta de cariño lo sé solo con mirarte. Tú lo que necesitas, un hombre que sepa tocarte. Yo no fronteo, dejo que la IP resalte. Conmigo no tienes que mentir, en la cama no tienes que fingir que estás bien. No cojas lucha con el tipo si pelea, mándalo al carajo y dile que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír, bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ahorita ahí conmigo tú te vas. bucking.